Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում։ Արցախում են Բունդեսթագի падգամավորները։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահու երկրները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Հայաստան ներդրումային համաժողով մասշտաբային միջոցառումը կկայանա հոկտեմբերի 10-ին եւ 11-ին։ Կայացել է Արցախապատում շարքի հերթական հատորի Թալիշ գրքի շնորհանդեսը։ Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահն առաջարկում է համացանցային շախմատային մրցույթ անցկացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում իրադրությունը հանգիստ է եղել։ Գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հակարակորթի կողմից խախտվել է միայն տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Նույն աղբյուրի համաձայն մայիսի 18-ին ԼՂ պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը հարավային ուղությամբ տեղակայված միավորումներից մեկում անցկացրել է ծառայողական խորհրդակցություն որին բացի միավորման եւ զորամասերի հրամանատարական կազմից մասնակցում էին նաեւ բանակի հրամանատարի տեղականներն ու շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են պաշտպանական բնագծի հարավային եւ հարավ-արևելյան ուղությամբ իրականացվող բանակային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Վերջում Արցախի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն ըստ ուղությունների ներկաներին տվել է համապատասխան ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի արևելյան ուղությամբ։ ԼՂ արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ճանաչողական այցով մայիսի 18-ին Արցախ են ժամանել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության խորհրդանի Բունդեսթագի падգամավոր Ուլա Ելակեն, Համբուրգի խորհրդանի падգամավորներ Մարտին Դոլցերն ու Հասան Բուրգուջողին։ ԼՂ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արցախի Հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի ղեկավար Վահրամ Բալայանի ուղեկցությամբ նրանք այցելել են Ստեփանագերտի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ խոնարել զոհված ազատամարտիկների շիրմակարերին, հայրենական մեծ պատերազմի եւ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձաններին։ Երեք Բունդեսթագի падգամավորներին ընդունել է Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի եւ Գերմանիայի քաղաքական ուժերի միջև կապերի հաստատմանն ու խորացմանն առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման համագործակցությունն Արցախի համար այն արժևորելով Գերմանիայի հետ բարեկամական կապերի ամրապնդման տեսանկյունից։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին։ Հյուրերն Արցախում են տեղում իրադրությանը ծանոթանալու եւ ինչպես ասում են, առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալու համար։ Ուլա Ելակենի խոսքով իրենք քաջացանոթ են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը, հարգում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ այն տեսակետին են, որ խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում մենք այլ ճանապարհ քան խաղաբանակցային լուծումն է չենք տեսնում, նշել է նա։ dass Deutschland da durchaus eine Rolle spielt. Aber ich weiß nicht, was die Bundeskanzlerin denkt, aber ich denke mir, das könnte durchaus der Fall sein. Մենք կողմենք միայն խաղաղության կարող քննի լուսմանը ոչ պատերազմական ցանկացած միջոցի եւ եթե նույնիսկ բանը պիտի հասնի Արցախի ինքնորոշման ճանաչմանը, անկախության ճանաչմանը, ապա դա նույնպես մենք միայն տեսնում ենք խաղաղ ճանապարհով, երկխոսության ճանապարհով, չգիտեմ թե Մերկելը ինչ է մտածում, բայց մենք այդպես ենք մտածումն այդպես ենք տեսնում հարցի լուծումը եւ գուցե Գերմանիան կարողանա ինչ-որ ազդեցություն ունենալ այս հարցում։ Խոսելով Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի հունիսի 2-ին նախատեսված քննարկման մասին Ուլա Ելակյանը հույս հայտնեց, որ կուսակիցները կպաշտպանեն իր այդ նախաձեռնությունը եւ դրա ընդունումն ազդանշան կլինի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Գերմանիայում նոր տեսակետների կողմնորոշումների ձևավորման համար։ Ich trete schon seit über zehn Jahren dafür ein, dass der Völkermord anerkannt wird. Und das wird jetzt im Juni im Bundestag passieren. Դա մի խնդիր է, որի համար ես իմ գուսակցությունը մեղադրում ենք նաև Գերմանիային այն ժամանակվա ուզում ենք, որ Գերմանիան իր մեղսակցությունը եւ պատասխանատվությունը նույնպես ճանաչի, որովհետեւ հայտնի է, որ Գերմանիան որպես Թուրքիայի դաշնակից ցեղասպանության տարիներին բազմաթիվ գեներալներ եւ զինվորներ է ուղարկել այնտեղ, որոնք նաև անձնական մասնակցություն են ունեցել այդ արտակսմանը եւ գոտորածներին Գերմանացի խորհրդարանականները համոզված են, որ պետք է բոլոր ջանքերը գործադրել, բացառելու համար Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ռազմական ճանապարհով։ Բոլոր մարդիկ պետք է կարողանան ստեղծել մի միջավայր, որտեղ կայանան մարդկային հարաբերություններ, այլ ոչ թե արհավիրքներ ստեղծել, ընդգծեց Համբուրգի խորհրդանի падգամավոր Մարտին Դոլցերը die mit Aserbaidschan zusammenarbeiten, gemacht worden ist. Das ist nicht hinnehmbar, das ist nicht akzeptabel. Մեզ համար անընդունելի էր ռազմական այն հանցագործությունները, որոնք կատարվել են, նաև վերջերս մենք բազմաթիվ նյութեր ստացանք եւ լուսանկարներ տեսանք Կլկատում եւ Մարմինների անդամատում, որը իսլամական պետության ձեռագիրն է, մենք անընդունելի ենք համարում։ Համբուրգի падգամավոր ազգությամբ թուրք Հասան Բուրգոջօղլուն Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը հիմնավորված է գնահատում։ Ես իմ պարտն եմ համարում այդ խնդրի լուսաբանումը, նշել է թուրք խորհրդանականը։ Կենես das Problem von Jahre in Berliner Konferenz entschieden. Կարծում եմ, եթե 120 տարի առաջ Բերլինի կոնգրեսի առաջ քաշած խնդիրները խաղաղ լուծում ստանային, ապա մենք չէինք ունենա հետագա խնդիրները, որ այսօր ունենք։ Գերմանիայի ժամանած խորհրդարանականներին Արցախում ուղեկցում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Շիրակ Թորոսյանը եւ վերլուծաբան Սարգիս Հացպանյանը։ Եվրոպացի падգամավորներին ընդունել է նաեւ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը եւ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի ղեկավարը բարձր է գնահատել Գերմանիայի ժամանած падգամավորների Արցախում հանդիպումներ ունենալու որոշումը եւ նշել, որ այդպիսի այցելությունները եւ մտքերի փոխանակումը հատկապես այս օրերին շատ կարեւոր են տարածաշրջանում կայունության ապահովման եւ խաղաղության հաստատման ուղիների որոնման տեսանկյունից։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որ Գերմանիայի քաղաքական մտածողության մեջ հավաստի տեղեկատվություն լինի Արցախի մասին, քանի որ Մինսկի խմբի անդամ է եւ ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած երկիրը իրատեսական գնահատական պետք է ունենա վերջին իրադարձությունների մասին, ասել է Աշոտ Ղուլյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը Ղարաբաղ մեկնած կամավորների հարցով անհրաժեշտ քննարկումներ է անցկացրել։ Այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա նշել է, որ մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորված կամավորները օգտվում են զինծառայողների համար նախատեսված սոցիալական աջակցությունից, իսկ նրանց մահվան դեպքում նման օգնություն են ստանում նրանց ընտանիքները։ Մենք քննարկել ենք եւ իրավական հարցերը, այդ թվում առանձին կամավորական ստորաբաժանումների արկայությունը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Ապրիլյան քարոզիա պարտական գործողությունների ժամանակ մեր ժողովուրդը արձագանքեց եւ կամովի մեկնեցին Արցախի պաշտպանությանը մասնակցություն ցուցաբերելու համար։ Մենք բոլոր համավորների նկատմամբ շատ ուշադիր ենք։ Ստեղծված է աշխատանքային խումբ սոցիալական ոլորտի բազմաթիվ հարցեր քննարկելու համար եւ բացի դրանից պաշտպանության նախարարությունը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի եւ նախարարության աշխատակիցների հետ մենք անց ենք կացրել խորհրդակցություն այն կամավորները, որոնք որ մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել են կամ վիրավորվել են, նրանք օգտվում են այսօր գոյություն ունեցող զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության բոլոր արտոնություններից, իսկ ինչ մնում է ծառայության հետագա կազմակերպման համար, ապա ծառայությունը եւ աջակցությունը բանակին կամավոր իրավունքի շրջանակներում է, կամավոր են իրենք ընդգրկված եւ ցանկության դեպքում կարող են հետ վերադառնալ։ Հայկական կողմը միշտ կողմ է եղել Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում միջադեպերի հետաքննմանը։ Մեկնաբանելով Յակոմիսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների արտգործնախարարների առաջարկը մեխանիզմների ներդրման մասին, ասել է Սեյրան Օհանյանը. Ես կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում հաջողությունների հասնելու առաջին նախապայմանը վստահության մեխանիզմների ստեղծումն է, որոնք երկու ուղղությամբ պետք է ձևավորել զերծ մնալ բոլոր տեսակի խախտումներից եւ միջազգային հետաքննության մեխանիզմներ ներդնել, նշել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Օսմանյան կայսրությունում հույների հանդեպ իրականացված ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին հայտարարությամբ հանդես են եկել ԼՂ ազգային ժողովի խմբակցությունները։ Հայտարարությունում ասված է. Հիմք ընդունելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները եւ ցեղասպանությունը դիտարկելով որպես մարդկության դեմ ուղղված սանրագույն հանցագործություն, համոզված լինելով, որ ցեղասպանությունների ճանաչումը եւ դատապարտումը թույլ կտա կանխել նոր ոչրագործությունները, Արձանագրելով հայ եւ հույն ժողովրդների դարավոր բարեկամությունը եւ համերաշխություն հայտնելով Արցախի հանրապետության հունական համայնքին, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները դատապարտում են Օսմանյան կայսրությունում հույների հանդեպ իրականացված ցեղասպանությունը։ ԼՂ ազգային ժողովի հայրենիք ժողովրդավարություն, դաշնակցություն, շարժում 88 վերածնունդ խմբակցություններ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վենայում կայացած հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հայտարարություն են տարածել, որում ասվում է. ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրը ներկայացնելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները մայիսի 16-ին հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ առաջ մղելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Նրանք վերահաստատել են, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի եւ պնդել են 1994 թվականի զինադադարի եւ 1995 թվականի զինադադարի ամրապնդման մասին համաձայնագրերի անշեղ իրագործման անհրաժեշտությունը։ Նախագահները վերահաստատել են հանձնառությունը հրադադարի պահպանմանն ու հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Հետագա բռնությունների ռիսկը կրճատելու համար նրանք համաձայնել են հնարավորինս կար ժամանակում ամբողջացնել հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը։ Նախագահները նաև համաձայնել են ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցի թիմի կարողությունների ավելացման շուրջ։ Նրանք համաձայնել են նաև անհայտ կորած անձանց տվյալների փոխանակմանը Կարմիր Խաչի Հովանու ներքո, որի շուրջ նախագահները համաձայնություն էին ձեռք բերել նաև 2014 թվականի հոկտեմբերին Փարիզի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նախագահները համաձայնել են հակամարտության բազմակողմանի լուծում հաս, լուծման հասնելու բանակցությունների վերսկսման նպատակով անցկացնել քննարկումների հաջորդ փուլը, որը կկայանա հունիսին, վայրը դեռևս պետք է համաձայնեցվի։ Առաջիկա ամիսներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կհստակեցնեն հաջորդ հանդիպման ժամկետները եւ վայրը, որ เป զի շարունակեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական լուծման հասնելու բանակցությունները։ Սարգսյան-Ալիև հանդիպման ավարտին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վերջինս ընդգծել է, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այն այն, որ իական ձեռնամուխ լինի շփման գծում միջադեպերի հետաքննության հստակ մեխանիզմների ներդրման աշխատանքին։ Պաշտոնական Բաքուն դեմ է արտահայտվել ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպշիկի գրասենյակի լիազորությունների ավելացմանը։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Մեկնաբանելով ՀԱԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը, նա նշել է. Անջեյ Կասպշիկի լիազորություններում առարկայական փոփոխություններ չեն կարող լինել։ Հայտարարության մեջ ասվածը Մինսկի խմբի դիրքորոշումն է։ Մենք այս հարցում որևէ պատասխանատվություն չենք վերցրել մեզ վրա։ Նյու Յորքում Հայաստան ներդրումային համաժողով մասշտաբային միջոցառումը կկայանա հոկտեմբերի 10-ին եւ 11-ին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Մկրտչյանը։ Նա ամերիկյան գործարարներին ու ներդրողներին կոչ արեց ներկա գտնվել համաժողովին եւ ծանոթանալ Հայաստանի խոշոր ներդրումային ծրագրերին։ Եվս մեկ գիրք Արցախյան հինավուրց ու հերոսական բնակավայրերից մեկի Թալիշ գյուղի մասին։ Երեք Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում կայացել է Սոնագրատան հրատարակության բարբերաբար լույս ընծայվող Արցախապատում շարքի հերթական հատորի Թալիշ գրքի շնորհանդեսը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Թալիշ գրքի հեղինակն է ծնունդով Թալիշցի, բայց հիմնականում Բաքվում ապրած հանգուցյալ Նիկոլայ Օհանյանը։ Ինչն է ստիպել նրան գրիչ վերցնել եւ պատմել յուղի մասին։ Ինչպես գրքի նախաբանում հեղինակն է ասում, նախ պատմական հետաքրքիր անցքերը, որոնց հորձանուտում հայտնվել կամ որոնց ականատեսն է եղել յուղը, ապա եւ աշխատասեր Թալիշցիների հարուստ անցյալն ու ներկան, նրանց դարավոր պայքարը հանուն լուսավոր ապագայի։ Բացման խոսքով հանդես է եկել ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար նախարար Նարինե Աղաբալյանը, նշելով, որ այս գիրքը շատ համահունչ է Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Մեր յուրաքանչյուր գյուղում, յուրաքանչյուր բնակավայրում մենք ունենք այսպիսի կարելի ասել մասունքներ, հուշագրություններ, չտպագրված հիշողություններ, որոնք եթե փորձենք իմի բերել, ապա պիտի ամբողջացնենք նաև մեր պատմությունը։ Եվ թերևս այս փորձն է, որ համատեղ իրականացնում ենք Սոնագրատան հիմնադիր տնորեն անվանի գրող հրապարակախոս Մաքսիմ Հովանիսյանն իր ելույթում ընդգծել է Թալիշ գյուղի Արցախ աշխարի այդ գողտրիկ անկյան կարևորությունը։ Այն դարեր շարունակ մեր ժողովրդի եւ ուրախությունների եւ ողբերգությունների յուրօրինակ վկան է եղել։ Արցախի պատմության մեջ նրա ազատագրական պայքարի բոլոր этапներում Թալիշ հանդիսել է որպես հարվածային գյուղ մի արքայական նստավայր, որտեղ ուծվել են շատ կարևոր հարցեր կապված Արցախի նրա գոյության, նրա պայքարի հետ։ Այդ մեկ երկրորդը Թալիշի կոչում նրա համար, որտեղ հեղինակը այդպես է վերնագրել Երուշելը։ Եվ բնականաբար մենք հարազատ ենք մնացել հեղինակի, Եվ հետո ի վերջո Թալիշի պատմական արքայական նստավայր է եւ եւ իր ժամանակին մեծ դեր խաղալ այնպես ինչպես նաեւ հետագայում երբ սովետական իշխանությունը եկավ Թալիշի բարգավաճ ծաղկած մի գյուղեր մի ոստաներ որտեղ մարդիկ ապրում էին, արարում էին Գրքի խմբագիր Իրավագետ Շուրա Օհանյանը քաջատեղյակ լինելով հայրենի Թալիչի անցյալին ու ներկային մեծապես նպաստել է գրքի լույսընծայմանը։ Թալիչցին միշտ էլ եղել է լավատես։ Ապրիլյան իրադարձությունները մեկ անգամ եւս փաստեցին Թալիչցիների հզոր ու անպարտելի ոգին։ Ես համոզված եմ, որ Արցախի հյուսիսային դարպաս համարվող Թալիշը որպես Փյունիկ վեր է հառնելու, շնանալու է ու դարեր հարատևի։ Իր խոսքում մասնավորապես ասել է Շուրա Օհանյանը եւ եւ դարձել է գաղթական, դարձել փախստական, բայց միևնույն է չի փորձել լավատեսությունը եւ եւ իշխան քեփաս մեծ զուգոցն է համանուն ու դիրավորվել նաեւ պատերազմի դիմանդու, բայց մենք մի փոքր sense այն գույնի ես գիտեմ, ինձ ուրիշ ոչ ոք չի։ Ինչպես որ ի տարբերություն ես չեմ ուզում ծովիզներեն մյուս հարաբացիները, ի տարբերություն մեր բոլոր արտացիների հարաբացիներին մի քիչ այլ ձև են մտածում։ Նրանց համար հողը սա կարծես սրբություն է։ Հարկ է նշել, որ Թալիշ գրքի հեղինակ Նիկոլայ Օհանյանի կատարածը մեծ գործ է։ Հասարակ արհեստավոր մարդը կարողացել է իմի բերել եղած նյութերը եւ այն պահտալ սերունդներին։ Համոզված լինենք, գալիք սերունդը արժանվույնս է պահելու հերոսական գյուղի անունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Կիրսան Իլումջինովն առաջարկում է ֆեդերացիայի հովանու ներքո անցկացնել համացանցային շախմատային մրցույթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, նպատակ ունենալով շախմատի միջոցով հասնել փոխհասկացման։ Նա առաջին հերթին իր առաջարկությունը հայտնել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով ըստ Ֆիդեի նախագահի հաջողիքով ընդունել է առաջարկը։ Մայիսի 24-ին Բաքվում կհանդիպեմ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ եւ այսպիսի նախաձեռնություն կառաջարկեմ երկիրը երկրի դեմ որ เป զի Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղա կոլեկտիվ շախմատ, որին կարող է մասնակցել բոլոր ցանկացողները համացանցում քայլ կատարելով, ասել է Կիրսան Իլյումժինովը։ Մայիսի 16-ին Ուկրաինայի Լվով քաղաքում հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև տեղի ունեցած միջադեպը Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում։ Այս մասին ասել է Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի մարզիկների միջև տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ ես համապատասխան նոտաներ եմ ուղարկել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությանը եւ համապատասխան կառույցներին պահանջելով, որ մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն, ասել է Անդրանիկ Մանուկյանը։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժինը հայտարարում է ֆոտոմրցույթ նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան 2023 անհոգ մանկություն խորագրով։ Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները պետք է ներկայացնեն լուսանկար 2030 չափսի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժին մինչև սույն թվականի մայիսի 25-ը։ Լավագույն աշխատանքները կարժանանան հրախուսական մրցանակի։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 047 94 36 36 հեռախոսահամարով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։